Algunos están mordidos por toda mi habilidad. Por eso están con frío y buscan rivalidad. Pero no hay nada, <laughs> te va a asustar cuando sienta el clic clac. Mi moro está que quema, quema, quema, quema. Mi baby son una crema, crema, crema, crema. Se saben todos mis temas, temas, temas, temas. Y están puestas para problemas, quema, quema, quema. La morrocha está que quema, quema, quema. Es el mes atrás, pegándole bacán. La morrocha está que quema, quema, quema. Es el mes atrás, pegándole bacán. Lo negro en el party Yo el tubo siempre ringy A, a, a las cuatro y pico me prendí un blonde en Mari. Ando joseando de chico pa' pegarle a los Miami. Son las veinte y una gata en el safari. Todas las tres quieren que yo sea su daddy Desde chamaquito que estoy puesto para el F. Joseamos finito para no tener un jefe. Yo quiero mi plata y me la busco todos los días. Salimos de abajo y eso no lo entendería. Dice, es el atrás mes la morrocha hasta que quema, quema, quema, quema. Es el mes atrás, dándole bacán. La morrocha hasta que quema, quema, quema mezcla. Mi modo está que quema, quema, quema, quema. Mi baby son una crema, crema, crema, quema Se saben todos mis temas, temas, temas, temas. Y están puestas para problemas, quema, quema, quema. Ok.